Բարև ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ։ Նախորդ հաղորդման ժամանակ մենք խոսել ենք հայերենի լեզվամտածողությանը անհարիր օտարաբան արտահայտությունների, ռուսաց լեզվից նույնությամբ ընդօրինակված շարահյուսական սխալ կառույցների մասին։ Այսօր էլ կխոսենք այդ թեմայի շուրջ։ Մեր խոսքի մեջ շատ են տարածված հետևյալ մերժելի արտահայտությունները։ Հետաքննություն է գնում խոսակցություններ են գնում։ Սրանք ռուսերենից պատճենումներ են։ Идет расследование, ходят слухи։ Ռուսերենում լովին ճիշտ են հնչում, իսկ հայերենում ոչ։ Օտարաբանություն է, գնում է ձևի գործածությունը։ Հայերենում ճիշտ են հետևյալ տարբերակները։ Հետաքննություն է տեղի ունենում։ Խոսակցություններ կան կամ խոսակցություններ լսվում են Հաճախ լսում ենք. վիրահատություն է տարել։ Սա ռուսերեն «Перенести операцию» նախադասության բառացի թարգմանությունն է։ Այս սխալ կառույցի փոխարեն հանձնարարելի է գործածել վիրահատությանը ենթարկվել կամ ինֆարկտ թոքերի բորբոքում է տարել։ Փոխանակ ինֆարկտ կամ թոքերի բորբոքում է անցկացրել կամ ունեցած եղել։ Позволять թույլ տալ, թույլատրել բառի հետևողությամբ ասում ենք թույլ է տալիս եզրակացնել։ Սա սխալ արտահայտություն է։ Դրա փոխարեն հարկ է գործածել հիմք է տալիս եզրակացնելու կառույցը։ Բերենք նմանատիպ այլ օրինակներ։ Սխալ է թույլ տալիս փոխանակ սխալ է անում կամ սխալ է կատարում։ Վրիպումներ է թույլ տալիս փոխանակ վրիպումներ ունի։ Հայերենում համարվել դառնալ ու այլ բայերի հետ ավելորդ տեղը որպես կամ իբրև բարերն են գործածվում։ Սա առաջացել է ռուսերենի շիտաց կակ կապակցության բառացի թարգմանությունից։ Այսպես. նրանք համարվում էին իբրև վկաներ։ Ճիշտ տարբերակն է նրանք համարվում էին վկաներ առանց իբրև բարի գործածության կամ տունը նրա համար դառնում է որպես օջախ ճիշտ է տունը նրա համար դառնում է օջախ առանց որպես բարի այլ օրինակներ շարունակում է մնալ որպես ամենակարևոր օղակը փոխանակ շարունակում է մնալ ամենակարևոր օղակը առանց որպես բարի նա եղել է որպես գործող անձ Փոխանակ նա եղել է գործող անձ։ Աշխատանքը գնահատել է իբրև ծայրահեղան բավարար։ Փոխանակ աշխատանքը գնահատել է ծայրահեղան բավարար։ Ռուսերենի ազդեցությամբ պայմանավորված նմանատիպ մերժելի կառույցներ են։ Վկայել մի բանի մասին, ուղարկել մեկի կամ մի բանի յետևից, տարապել մի բանով, ուշադրություն դարձնել մեկի կամ մի բանի վրա, Վկայել ինչի մասին սխալ կառույցը Ռուսերեն свидетельствовать о чем կաղապարի թարգմանությունն է։ Վկայել ինչի մասին կառույցի փոխարեն հանձնարարելի է վկայել ինչը ձևը։ Այսպես ոչ թե այդ մասին են վկայում ծրագրերը, այլ այդ են վկայում ծրագրերը։ Ուղարկել ինչի կամ ում յետևից։ Ռուսերեն послать за кем чем կառույցի թարգմանությունն է պետք է լինի ուղարկել ում, ուղարկել ինչի, այսպես, ուղարկել ոչ թե բժշկի յետևից, այլ բժշկին կանչելու։ Տարապել ինչով, ռուսերեն ստրադած չեմ կապակցությունն է։ Տարապել ոչ թե անքնությամբ, այլ անքնությունից։ Ուշադրություն դարձնել ում կամ ինչի վրա։ Ռուսերեն обратить внимание на что կապակցությունն է հայերենում ոչ թե մեկի կամ մի բանի վրա են ուշադրություն դարձնում, այլ մեկին, մի բանի։ Ուշադրություն դարձնել ոչ թե մարդու վրա, այլ մարդուն։ Ուշադրություն դարձնել ոչ թե երեխայի խնամքի վրա, այլ երեխայի խնամքին։ Հաճախ շփոթում են ուշադրություն դարձնել եւ ուշադրություն հravirել արտահայտությունները եւ առաջինը գործածում երկրորդի փոխարեն որն էլի ռուսերենից թարգմանությունների ազդեցությամբ է գոյանում հայերենում ուշադրություն ինքտես դարձնում իսկ ուրիշների ուշադրությունը հravirում ես ուշադրություն հravirելի հետ էլ հենց վրա բառն են գործածում օրինակ հռետորը ներկանների ուշադրությունը մի բանի վրա է դարձնում։ Այս նախադասության մեջ կա երկու սխալ։ Մեկ, որ ուրիշների ուշադրությունը հravirում են եւ ոչ թե դարձնում։ Եվ երկրորդ, ուշադրություն դարձնել կառույցի հետ վրա բառը չեն գործածում։ Այսպես, պետք է ասել հռետորը ներկանների ուշադրությունը մի բանի վրա է հravirում։ Հանդիպում ենք, որ เป զի, որ եթե թե շահկապների հետ անորոշ դերբայով գործածված մերժելի կառույցների։ Օրինակ, որ เป զի լողալ սովորել, պետք է մտնել գետը։ Սա ռուսերեն чтобы учиться плавать, надо лезть в воду կապակցության թարգմանությունն է։ Մեր լեզվում, որ เป զի եթե շահկապներին կարող են հաջորդել միայն խոնարված բայով կապակցություններ՝ ի տարբերություն ռուսերենի։ Այս օրինակի ճիշտ տարբերակն է, որ เป զի լողալ սովորենք, պետք է մտնենք գետը։ Բերենք այլ օրինակ։ Եթե հաշվի առնել պայմանները, ապա դա մեզ կշրջի։ Սա եւս սխալ նախադասություն է։ Հայերենում, եթե հաշվի առնել կամ նկատի ունենալ если учитывать, սխալ է։ Ճիշտը կլինի այսպես, եթե հաշվի առնենք կամ նկատի ունենանք։ Որպեսզի իմանալ, чтобы знать, սխալ է։ Ճիշտը կլինի, որպեսզի իմանանք։ Հաճախ ենք լսում, որպեսզի վաղը աշխատանքից ճուշանակ նախադասությունը։ Սա ռուսերենից պատճենված ձև է, чтобы завтра на работу не опоздали նույն «если», «чтобы» բառերով ռուսերենում կարելի է խրատական, հրամայական բովանդակության պարզ նախադասություններ կազմել, իսկ հայերենում ոչ։ Այսպիսի նախադասությունները հայերենում ամբողջական չեն, պետք է շարունակություն ունենան։ Մեր լեզվում պետք է պարզապես ասել. վաղը աշխատանքից չուշանակ։ Ռուսերենում «если» բառով բաղձանք արտահայտող Պարզ ամբողջական նախադասություն են կազմում։ Если моя мечта сбылась։ Հայերեն պատճենում եւ գործածում են այսպես. Եթե միայն երազանքս իրականանար։ Մեր լեզվի համար սա կիսատ նախադասություն է։ Նման միտք արտահայտելու համար մեր լեզվում այլ տարբերակներ կան։ Երանի թե երազանքս իրականանար, ուր է թե երազանքս իրականանար։ Այսօր այսքանը։